sum'a tukamalizia kwa kifupi kisa cha Saad ibn Abi Waqas radiyallahu anhu tukasema leo insha Allah tutakisoma manake mwandishi amekitaja hapa kile kisa kwa kirefu قال حفظه الله عن عبد الملك بن عمير عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال شكى أهل الكوفة سعدا إلى عمر رضي الله عنه فعزله واستعمر عليهم عمارا كوفا ولمبلكي مشتاك عمر ضد سعد بن أبي وقاص عمر رضي الله عنه أكموندو أكتك ونغوز أكبليك بدل ياكي عمار بن ياسر فشكوا حتى ذكروا أنه لا يحسن يصلي kaenda kupeleka mashtaka kwa khalifa Umar radhiallahu anhu kuwa Saad atakuswali pia hajui hajui kuswali wacha mambo mengine hata kuswali hajui kuswali na mara nyingi wanaosimama dhidi ya viongozi wao huweza wakawasingizia mpaka yale mambo ambayo hawa nayo wakawapagaza nayo kwa lugha ya kileo iita propaganda kama vile kwa mfano ikhwanu muslimin na wapeni mfano hai kulikuwa na njama kubwa sana za kuangusha serikali ya Saudia hivi karibuni na kuigawanya ile nchi na wao wana haqd na chuki mbaya sana dhidi ya nchi hii wameeneza propaganda nyingi na wakiteleza tu kidogo hakuna watu wanaoeneza yale matatizo yanayotokea katika ile nchi kama mfano wa mashia na ikhwan muslimin na wewe chunguze utakuta wengi wanaoizungumza vibaya hii nchi pamoja na kuwa hatusemi kuwa iko kamili hawana makosa lakini ukitizama katika huu ulimwengu ukisema kuwa kwa mfano ha, wajificha tu lakini mabaa pia yako basi afadhali wao wajificha uko kwenu mwafanya hadharani wazi wazi mfano kusema almuhimu Allah wasamehe yale makosa yaliyoko na waongoze viongozi wa kule waelekeze katika khair wa ni rehma kwa raia wao lakini nitawapeni huu mfano mikakati imepangwa kuangusha ile daula Allah akajalia akaingia waliul ahd Muhammad ibn Salman وفقه الله لكل خير propaganda zikaanza kuenezwa kuwa huyu ni kijana mdogo babake ampenda zaidi ndio maana amemweka hafai amepandikizwa na muamerikani huyu kuona zile propaganda zote zilizokuwa zaenea ilikuwa ni ikhwan muslimin ndio wanazozieneza pengine mtu anaweza kuwa ushahidi gani nitawapeni ushahidi kuna kijana mmoja ikhwani ambaye aliachana na ikhwan muslimin alikuwa katika media ya ikhwan asema mimi hapa nilikuwa na hilo faili la kuharibu jina la waliul ahd Muhammad bin Salman akazungumza wazi na faili hapo tulikuwa tukimbandika hili hana hili. lakini tuwakinaisha watu kuwa analo kwa nini kwa sababu hakuna kiongozi ambaye amebwatua mitego yetu yote kama huyo mpaka ikaje ikatangazwa kuwa akipatikana mtu yuko katika kundi la ikhwanul muslimin huyo ni gaidi wakapigwa x ikhwan muslimin asururiya na tabligh jamaa wakapandwa na hasira na mori sana na wale mashekhe bandia wale wanaojifanya jifanya wale wakizungumza serikali kwa ubaya wewe ngoja kitu kimoja jiweke katika nafasi ya yule kiongozi kisha kuna mtu ataka kuangusha nchi yako utamfanya nini basi bwana usifanye hivyo utakamatwa ko utiwe ndani mpaka ukome usicheze na serikali una nguvu wewe ya kuweza kupambana na serikali usijidanganye tena nawaambieni kesho ukawa wewe ni khatibu wasikilika ukajifanya yule kiongozi wala senti za watu utaona ndio hotuba yako ya mwisho o muoga kuna uoga na kuna tahawur unajua tahawur usiwe mpumbavu eti gari la jambio kisha kati barabarani ngoja naonyesha alinigongi <laughs> hiyo ni tahawur si ushujaa ni ujinga la tuanid man idha qala fa'al simfanyia inadi kiongozi akitaka atakutia ndani uteso huko ndani hakuna watu ambao hawataki mchezo na kile kiti chao kama viongozi usikaribie kabisa almuhimu wakaanza kukamatwa mmoja mmoja mmoja mmoja tiwa ndani tiwa ndani kumbe kila mmoja ana yake alikuwa iwa yapanga sasa yoyote anayesimama dhidi ya mtawala mara nyingi utampata ni muongo mpaka mwisho humpagazia uongo yule kiongozi ili watu wamuone ni mbaya na hivi ndivyo inafanyika mara nyingi yale yanayozungumzwa kuhusu viongozi utakuta ni uongo tu na kukiwa na ukweli basi ule ukweli pia utafanya nini utaongezwa na uongo mwingine ili uzidi kuonekana mbaya hamko mbali Idi Amini rahimahullah alikuwa kiongozi wa Uganda sio rais ukiwauliza waganda wenyewe alikuwa vipi ni tofauti na vile walivyomfanya wa magharibi kuonekana katika ulimwengu nakumbuka sisi watoto tukiambiwa kuwa kuna sinema so ameitengeza Idi Amini iwala watu kazi yake yaweka watu kwenye friji si yaweke ng'ombe basi ndo amle vizuri ama mbuzi nyimna akili ati aeka nyama za watu kwenye friji wala tu kwa sababu alikuwa ni muislamu unaona alikuwa muislamu na aliwapiga vita wao wakaona tufanye propaganda tuharibu jina lake maskini hayuko yote ya uongo mtupu uongo tu kamsingizia wakamharibia jina tu na watu wakaamini kweli kwa hivyo na wangapi na wangapi sisi tunakumbuka tukiwa vijana bado twasoma thanawi kitu ama mtawasita tukiambiwa Malik Fahad mkafiri apinga Uislamu kadha wa kadha hivi na hivi kisha zikiletwa swala video na nini hakuna watu watu waliodhulumiwa katika viongozi kama viongozi wa mamlaka maskini kwa ule huruma wake ule huruma ukule Afghanistan kuna vita daam yatoka mamlaka kisha wao makafiri na huku wale mujahidin alhasil hivi ndivyo inavyokuwa kwa hivyo wewe chunga kijana chunga si mtawala wamtakia nini watafuta mnyama mdogo anamkia mrefu hata ukija ukimkamata upati nyama yote wajisumbua tu bure kaa chini tafuta ilmu somesha utafaidisha umma ikiwa una hamasa sana hifadhi Qur'an zikipita zile hamasa maliza Qur'an ushamaliza wewe onyesha hamasa zako wewe waweza kuhifadhi Bukhari ashika Bukhari hifadhi ukihifadhi na asira mpaka mwisho hifadhi na Muslim ukimaliza viko vingine njoo uliza tutakwambia hifadhi hiki hifadhi hiki kesho zile hamasa zako zikishaisha utakuja kuwanufaisha umma ama hizi hamasa za kikhawariji hizi hazikufai chochote wangapi katika vijana wamekwenda bure balashi kwa huyu bwana ambaye alikuwa ni sahaba wa mtume Muhammad sallam Saad bin Waqas katika waliobashiriwa pepo kumi aambiwa hajui kuswali atasalimika nani ikiwa saada ambiwa hajui kuswali nani atasalimika fa arsala ilayhi umar akatumana Saad aje kwake Madina فقال ya aba ishaq yani saad ان هؤلاء يزعمون انك لا تحسن تصلي hawa وداي بانا اتي ووي mpaka swala hujui kuswali qala abu ishaq sa'ad bin waqas akamwambia amma ana والله فإني كنت أصلي بهم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أخرم عنها أما ميمي mimi nilikuwa nikiwaswalisha swala aliyotufundisha mtume sallam ile ile swala ya mtume sallam sipunguzi siongezi ile ile swala aliyotufundisha mtume sallam naona na hapa yatuonyesha kuwa masahaba walikuwa wakimwiga mtume sallam katika kila jambo yani katika swala haongezi hapunguzi ile ile swala ya mtume sallam ndio anawaswalisha nao usalli salat al-isha'i فأركض في الأوليين وأخف في الأخريين نوصليش صلاة العشاء kwa mfano zile rakaa mbili za mwanzo za wandefu kuliko rakaa mbili za pili qala dhaka dhannu bika ya aba ishaq umar akamwambia hivyo ndivyo nilivyokudhania aba ishaq na hapa kuna husnu dhann bi akhika almuslim sab umar yomjua saad sikuletiwa habari tu ukazibeba ukaanza kuzifuata na watu hawaeleweki lau kama ingelikuwa ni watu wa kuaminika haya ni watu وبنزاني وفيونغوزي تو فأرسل معه رجلا أو رجالا إلى الكوفة فسأل عنه أهل الكوفة ولم يدع مسجدا إلا سأل عنه ويثنون معروفا نري عمر الفقنة حري أكتوما متموجة أو, أو كذا وين الكوفة وكموليزية سعد يكو ألكوا فيبيوكو في ikawa wazunguka hawakuacha msikiti hata mmoja msikiti mmoja baada ya mwingine Saad alikuwa akiwaswalisha huko akiswalisha vipi wote wakamsifu kwa kheri alikuwa tuswalisha vizuri swala yake ilikuwa nzuri kadha wa kadha wamsifu حتى دخل مسجدا لبني عبس عند مسكيت وبني عبس فقام رجل منهم يقال له أسامة بن قتادة akasimama bwana mmoja aitwa Usama ibn Qatada yukna aba sa'da aba sa'data qala amma idh nashattana kwa kuwa wewe umetuulizia wataka kujua kwetu sisi tumesema tusemaje kuhusu yeye fa inna sa'dan kana la yasiru bisariya tuma vikosi yeye haendi vya jeshi haendi na wao wala yaqsimu bisawiya ona saja kasaja alkuhan na akigawanya ngawira hagawanyi kwa usawa bimaana adhulumu watu katika kigao chake wala yaadilu fil qadiyya na akiletewa kesi afanye uadilifu si muadilifu قال سعد سعد alipomsikia zungumza maneno haya akamwambia ama wallahi la ad'uwanna bi thalathin wallahi wewe nitakuombea dua tatu nitakuombea mambo matatu na Saad alikuwa ni mustajabu da'wa akiomba dua yake akubalika sasa wasikilize wale wanaosema ukidhulumiwa lazima umuombe kheri yule mtu si lazima ukidhulumiwa wewe lazima umombe kheri usimwapize yule mtu sikiliza wewe utakuwa mbora kuliko Saad usimlazimishe mtu anachokitaka bwana aliyedhulumiwa yeye ajua kile alichodhulumiwa kilivyomtia uchungu ni ngumu sana kumwambia mtu amedhulumiwa basi muombee yule bwana mambo mazuri ah yule anidhulumu bwana basi akiwa na kifua kipana hicho basi bwana shamsamena kheri pia kheri lakini pia yategemea yule unayemuombea hivyo nani nani unayemsamehe ikiwa ni mtu muovu amezoea kuwakosea huyu amkosea yule amkosea yule sio kusamehewa sababu so, kila akisamehewa ndio iwazidi kufanya ufisadi katika ardhi haya wewe nitakuombea vitu vitatu Allahumma abduka كان عبدك هذا كاذبا قام sumatan e أي ملوان ikiwa mja wako huyu amesimama hapa ni muongo tena amesimama kisimamo cha ria na kutaka kusikilika kwa watu kuwa amesema maneno haya dhidi yangu faatil umrahu mpe umri mrefu aishi umri mrefu sana waatil faqrahu kisha umpe ufakiri mrefu awe maskini huyu apate tabu na umaskini huyu mpaka akome ajue hiki nini asikie umri wako mrefu alafu maskini kweli kweli huna chochote fakir huna kitu watamani kufa hufi wapata tabu tuwe maisha yako waaridhu bilfitan kisha um, umtie katika fitna umtie katika mafitna na mabalaa kana ba'du idha suila yaqulu baadaye baada ya muda mrefu umri umepita mrefu alikuwa akiulizwa mbona wewe uko hivi wewe kwa akifanya vituko huyu zile fitna zile alikuwa akiongojea wanawake mabarabarani wakipita kisha washika mzee mzee hata kwa mfano akaambiwa haya hawezi hata kuenuka vizuri mzee kwisha pia ah, ah, ah, ashikashika vitukuu sasa ulizo wewe umbala gani we mzee wewe we unlaniwa nini mbona wafanya vituko namna hiyo wamuuliza watu asema sheikhun kabirun maftunun akubali mwenyewe mimi ni mzee mtu mzima aliyefitinika maftun asabatni da'watu sa'ad imenipata mimi dua ya sa'ad usi, usicheze na dhulma shekhe kitu kibaya sana wallahi hata ukajiona wewe wadhulumu watu mambo yako yanyooka yako vile vile usione kuwa halitakupata la kukupata la wallah Allah subhanahu wa ta'ala ana njia zake katika kufikisha ile adhabu yake pengine wewe uko kwenye adhabu hata hujijui wallahi alazim kuna watu wako ndani ya adhabu lakini hawajui kama wako ndani ya adhabu yuko ndani ya adhabu yatosheleza wewe kughafilika na kumtaja Mola wako na kuwa mbali na utulivu anaopata mtu anayeshikamana Mola wako kuwa hiyo ni tayari ni adhabu maisha tambanka ya dhiki huna raha mara waletewa maradhi haya mara waletewa mtihani huu mara waletewa mtihani ule huna raha قال عبد الملك فأنا رأيته بعد عبد الملك اسمع مبكيزي وهي حديث عبد الملك بن عمير asema mimi nilimuona baadaye saqata hajibahu ala ainaihi min alkibari ona ha, hajib ni hizi nyusi hii sehemu ya nyusi zimeanguka mpaka zimefinika macho kwa uzea wajua mtu uzeeka mpaka ngozi ya juu ikafinika na macho hivi haoni tena vizuri ngozi zimefunika funika وإنه ليتعرض للجواري في الطرق يغمزهن aotea otea watoto wa kike njiani akiwashikashika haya eh, akiona mtoto wa kike apita mfata kibabu hivi eh wewe mzee una nini wewe tafanyaje nalaaniwa oh, akipiga kelele hivi mmeapizwa bwana ameapizwa katika hali kama hiyo فالواجب على المسلم أن يحذر أشد الحذر من أن يتخذ عيب أخيه متكئا له واجب يا مسلم يتعذار سانا سانا أتشكلي عيب ذا وإنزاك كون يسيهم يكويجيميا أن يقوم مقام رياء وسمعة au yanala matamia dunyawiyya wasimama kisimamo cha ria na kutaka kusikilika ama apate tamaa za kidunia hadha in kana fi akhihi aibun na hii ikiwa yule ndugu yake ana aibu kweli fa in lam yakun fihi aibun fahashafun wasu kila warabu na mithali wasema ahashafan wasu akila hashaf ni tende mbovu kama zile tende zetu zikifanya wadudu wadudu wadudu hivi kisha mpate mtu auza tende zake mbovu zina wadudu eh? kisha ambe hampimie kilo angalia huku na kisha kutilia mawe pale ndani nini ziwe nzito kumbe kilo kasorobu shikwambia su kumbe ushamuona ah tende zenyewe zina wadudu mbovu kisha wanikunja katika kilo juu nafahamu sasa warabu wasema ahashafan su'a kila ngasema kaila yani tende mbovu kisha kipimo pia kibovu ah basi si ungeongeza angalau make tende zenyewe mbovu lakini huyu ana makosa mara mbili mwanzo ndugu yake hana ile aibu kisha juu yake asimama kisimamo cha riaa na sunna kumsingizia ndugu yake jambo ambalo hanalo kama huyu bwana alivyomfanyia Saad radhiallahu anhu sababu hana aibu hiyo Saad radhiallahu anhu ni mrongo kisha juu yake amesimama kisimamo cha riaa na sum'a ili aonekane asikiki ah yule fulani bwana alizungumza akujali bwana alimpa zake bwana kumbe alikuwa yofanya vile kuna fulani pale atakafurahi atamchotea kikwetu huitwa vichuzi <laughs> ah, jamaa wako hawana kazi wao kazi yao nkupamba tu watu sikae yeye amwambia mwenzake wewe bwana nakuota jana da nakuota uko sijui wapi amsifu kumbe mwongo mara basi nakwenda mahali fulani ah nikamwona jamaa fulani bwana nikamtukana kweli yule jamaa najua mimi akupendi wewe basi tuliminyana sana pale yani kama alikuwa akikutetea wewe na nini ili ufanye nini ili umpe chai ufanye basi ndio waishi hivyo leo shilingi mbili kesho 100 akiona gari yule bosi wake aja hey, eh, ondoka ondoka ondoka mjani ondoka hapa lete bosi lete bosi lete umeona nchangamuka kweli kweli weka hapa weka hapa akiwa gari akishuka jidendo afungulia mlango apiga saluti boss karibu bwana bosi ajua huyo atakashi <laughs> atakashi tu hata kijengine basi akitoka mpe shilingi 100 shukran boss wewe ndio boss wetu bwana chana nao wengine basi wallahi alazim kuna watu maisha yao ishi hivyo si maisha gani maisha yao yajipendekeze tu kwa huyu kwa yule kwa huyu kwa yule na mara nyingi hao waingia katika hadithi hii mara nyingi sana sababu anachokifanya yeye ataka nini ataka kumfurahisha mtu riaan wa sum'a ili ambiwe na siku hizi watoa kwenye mavideo haswa ajirekodi hasa wengine hujipendekeza sana kwa wanasiasa mmoja ajivuta asema sijui nifanya nini bwana kiongozi wewe ni yaani mwanasiasa wewe mimi nkilala na kuona wewe tu ushapata kiti kiamka na kuona wewe tu ah unifanya nini lakini jamani mpeni bwana kumbe jamaa atafuta nini eh, atafuta hiyo shilingi mbili naye apate akishatoa kitu kama hicho kituma siku ya pili ukimwona awe vipi siliwaambia mimi hapa kwetu kuna mambo hayo aibu aibu kisha ndio pale siku ya pili wajua wazi ulikuwa wamdanganya maana alikuwa rafiki yake wewe tu hakuna mwingine atatia kikaratasi chake kwa ajili yake basi siku ya pili akimwona mheshimiwa mheshimiwa mimi ushakula kila kitu kunibakishia kitu na wala heshima kuipata wala lolote wallahu musta'an kwa tabia kama hisi nzuri ukawa utamzungumza mwenzako vibaya kwa sababu ya kula ama kuvaa wengi huteleza hasa wakati wa siasa na hivi karibuni tumeona kwa siasa الله المستعان نسأل الله العافية والسلام نكتفي بهذا القدر والله تعالى أعلم